Iskay kah kapitulom. kaq disipulun kunaman disipulunkunaman Jesuspa manta. kunapa jipantam Jesus uktawan disipulun kunaman, teberias huchapa patampi. Kainatama rikurerqa. Simón mi mikachkarja, milisuan sutichasja Tomás. Galilea lau kanal Natanael. PA Pachurincuna en aspa ISCA Y DESIPOLONCUNA Simón Pedro NERJA Rezajia chayuaco, nispa. Chaymi nimpas nerja. Hakuchik ñuhaykopiwan, nispa. Boteper ISPANCUM mana mana CHAYUAR JACUCHO Achikiamuhtam Jesús huchapa patampis ayachkarja. Disipulunkunañatagmi mana JACUCHO Jesús kasjanta. Jesús Minerja, jaricona, Manachu Chayu apis kichikan, Nispa, Paikunanyatag Minerjako, Manam Cancho, Nispanco. Chaime Jesús Nerja, Botepa Allegnin Lauman y ha Inaspaja Kichikmi. Nishanta Hina Ruraspankum, Manaña Maya Chutaitapas Aterjacucho, Achkayaña a Jesús pa kuyasqan pedro ñatagme Tanerja tanerja. señor señormi, nispa. Simón Pedro ñatagme señor y acharuspan, mana pachayok kasqanrayku, jugnin pachanta hinakuykuspan yakuman kamurja. Wakiqnin discipulunkunalla kunañatagme, butiwan yakupa morjaco murjako, chayuata mallapi aysamuspanku. Yakupa Yacupa patangman yajahu huk cuadrallañam. Huchapa pankum, chairamuspankum, jako nina sansata, pahawan piñatak chayuatawan tantata. Jesús menerja, challwa tapa apamuichik, nispa. Simón Pedrom, botiman yaykuspa huchapa patangman Mayata chutamurja, junta chayuayocta. Chai pachak pichachunkan kimsayo hatun chayuakuna. Achkallaña chayuakachkas papas, mana mayataja yekerurhacho. Jesús menerja, amuichik mikosunchik, nispa. a maihan disipolumpas aterhacho, y kankinita, yacharja compaija señor janta. Jesús me asuikuspa, hoikarerja tantatawan chayuata. Cayuanja kimsa kamañam Jesús ha disipolun kunaman rikorerja, waños kausarimuspan. Simón Juan, Jesús parimas manta. Mikoruptin kunyam Simón Pedrota Jesús taporja. Juan pachoren Simón. Paikunamanta mastachu kuyawanki, nispa. pedruña Nerja. Ari señor, janmi Cuyas, jaita, nispa. Chaime Jesús nerja. Chainaja, ubi hachaykunataya michi, nispa. mita mitaporja. Juan Pachorén Simón, Quicho Nispa. Pedruñatag Menerja. ari Señor, achanqui cuyas jaita Nispa. Chaime Jesús Nerja. Chainaja oveja y kunatayana nachikoy, Nispa. kamaña tapuspan Menerja. Pachorén Simón, Quichom Nispa. Pedruñatag kim Kimsa Kutikamaña Cuyabanquicho Nispa tapupting nerja, señor mi y y yachanki yachankim jaitapas. chaymi jesús nerja chaynaga, Ubihaikuna Tayamichi. chihaptapunim niki musurah kaspaikeja, uihaunikita watakuykuspam monas munas Uyagnya yuyagnya kaptiki Michaja, hugnya watasunki rikraykita ugariptiki, manare pusasunki manari Kunaman. Chaynata Jesús entiende cherga, cruz pedroja, Diosta manta. Paitam nerja, jatiway nispa. Jesús pa cuyasjan disipulun manta. Pedro mjipanta javarispa Ricorurga, Jesús pa kuyashan disipulun mi Paimi en Aptincu achtampi caspa porja Señor yay, maigantag traicionazunki nispa. Jesús ta Pedro Taporja. Señor, paitaja mata sucedenga, nispa. Chaimi Jesús ñatag nerja. Munaptija paija kausanmanmi kotimuna y kamapas. Imata hamtaja jukosunki, Jatiwai nispa. y iñikkuna ocupe noticia karja. Chay disipuluja manas Wanyungacho, nispanko. Jesús carga. manam mana wañunang wañunanmantachu. Payqa nirqa, munaptiqa payqa kawsanmanmi kutimunaykamapas. Imata hamtaqa hukusunki? Nispam. Chay disipulupunim kaykunata willakuchkan hinaspam qillqachkan. Chaymi yachanchik tukuy nisqanqa chiqapkasqanta. Achkallañam kachkan Jesuspa tukuy ima rurasqankunaqa. Sichu sapaka mamanta qillqaptinkuqa, Piensas Jaiman hinaja, manachakay pachapas haipang pa libro churanapaj.